Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatul lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatul lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatul lumii, dă-ne nouă pacea.